Ora percaya apa? Semar iki dewa. Bola-balik tak tantang. Ya Pak ya. Heeh. Iki Sang Hyang Ismanto. Ismaya, eh, ha? Ismaya, eh, Ismaya. Eh, iki bola-balik tak tantang. Iki mergo aku bener, Bapak salah. Bapak lan nyatane ya ora wani. Ha kok meng pate. Kok meng pate. Kowe iki walah, ana kowe iki nek derajat pangkat kowe suwi awiyah karo wong cilik kaya ngono kuwi tak omongi wis to kowe iki ora langgeng lekmu duwe derajat pangkat ora langgeng kurang-kurang bejane urang tutuk masa periodemu wis disogok rakyat saka ngison gledhak saka kursi muni wae kowe aja nempelke kawula ngene iki balaku akeh Kansaku pirang-pirang Nek cangkemku gelem elek aku provokator wong sak karang kadempel. Kowe dikeroyok wong sak karang kadempel modar nang kene kowe seng. Gong kuwi patih. Ya men. Aku ora ngajeni karo derajat pangkate. Eh, blok gegeku gegeku kesat lho to. Lit lit lit. Mel mel mel mel mel. mel. Ah, ah. Hah. Eh, nolo gareng. Ora pangling iki Baraku reki ana patih Harya Sengkuni ingkang rawuh ana ing Karang Kadempel. Ah. Heh, kurang ngimpi apa-apa lah kok Karang Kadempel kerawan priagung priagung. Wo iya ngono Pak. Ndara Patih Sengkuni karo Ndara Tursasana. Kok dengaren orang guyu ya, Truk? Ha ya wong kok. Mun kon ngendi kok kon guyu ya ora wangun. dibagekke Pak Gong. Eh. Ndarapati Sengguni karo Ndara Dursasana. Kaya ketekan debt collector ya. Heeh. Yo anggape bapak iki diutang Rumestina apa piye. Rumah saku kok ora ana apa jeneng iki pasuryan utawa rai sing nyenengke ya. Lah iya. Beda nek ketemu ndara-ndara Pandhawa kae ndara Janaka kae arep loro ning ya penuh. senyum. Heeh. Mm mesem ndara werku dara wae kondang. Le angker kundang, le kereng ning mesti mesem. Heeh. Mm -mm. Iki kok wong loro kok besengku terus raine. Kaya dikucir semen. Timbalana, Pak. Eh, kowe menengo dhisik. Ah, aku tak diem. Nuwun sewu. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Ndarapati. Iya Semar ndak tompo. Pengestu ku tampanana panakawan. Eh nggih kula pundi nggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Ndara Dursasana kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Uh, <laughs> iya, Semar. <laughs> Tak tompo ora lewat pengestuku <laughs> tampanana. kula pundi nggo jimat paribeng dayanana ing Ndara pati sengkuni bekti kula ya nala garing tak tampa pangestuku tampan ana Ndara dursasana bekti kula wah <laughs> nala garing ya tak tampa <laughs> sirahmu saya cilik saya cilik nggih karang kanane kaya ngenten iki wong keserakat kok den wong mboten gadah niku ya wis kurang vitamin. Oh, iya mangan sedina pindho. <laughs> Rebutan karo anake. Nggih mboten napa-napa pun kula lakonane, kula lakonane. Ndarapati bekti kula. Iya iya, Peter ndak tampa. Ndara Dursasana bekti kula den. Oh, ya ajeng <laughs> kita gagah dhewe ming Petro. <laughs> kita sehat dhewe. Pengestu tampan ana, Tru. Nggih, kula pundi nggo jimat paripe. Ndarapate bekti kula iya bagong tak tampa. Ndara Dursasana bekti kula. <laughs> eh. Kowe iki rasah guyu, Gong. Gayengke. Engko dikira ora apa ora ngabekti. Wah, caedan. <laughs> Bendoro guyu kok ditirokke. Aku <laughs> ya edan. Lho. Ngawur ora. Engguyu dhewe. Pengestu utah paroro bagong. Hehehe, <laughs> kula ngusih ngasih mas. Paripe, daya nono yang kasantusan. Hahaha! <laughs> Loh. Itan lah. Wis aja nesu lho, dera aja nesu. Bagong kaya pancen watake kaya ngono kaya. Hehehe, <laughs> mboten nopo-nopo. Enten nopo, Gusti Mate. Semar. Ingin sepisan aku tilik marang kararjanmu. Sakulo Sakulo wargo. Nggih, matur nuwun. Syukur dene bareng aku prapta ning Karang kadembel kowe lan keluargamu tansah pinayungan marang panguwasaning Gusti ndadekake bombong atiku. Ya mung bareng aku munggah ana ing pendopo padukuan. Kok rasaku kok banjur duwe rasa ternyuh marang kowe? Eh, ternyuh sebabe napa? Aku tak takon karo kowe, kowe le suwita Pandhawa kuwi wis pirang taun? Eh, mboten iso diukur. nganggo wilanganing hitungan. Kula wis suwita ali ndara kula Pandhawa niku paribasan pus puluhan taun. Lha iya. Ing atase Pandhawa kuwi duwe abdi jenenge Semar lan sak anak-anake. Kowe suwita karo Pandhawa kuwi puluhan taun. Aku kari dhewe sowan utawa prawuh ana ing Karang Kadempel kuwi tak kira ya wis puluhan taun. Wiwit biyen tekan saiki kok nuwun sewu kahananmu kok ora ana undhakane. kahananmu kok mung sarwa sekeng sarwa ora duwe sarwa kecingkrangan uripmu bale wis mammu ya ora mundhak apik omahmu ya ora mundhak becik ya ming popok kaya ngene wae kosek to aku tak takon karo kowe jane pandhawa ki gatekke karo kowe apa ora jane pandhawa ki gatekke karo kowe apa ora pandhawa ki tresna karo kowe apa ora yen lumrah Pandhawa kuwi wis padha mukti ngawi banya Krawati ning negara Ngamarta. Ora kok ming buru karo kesenengane dhewe ning ya mulat karo kahanan abdine kaya ta kowe lan sak anak-anakmu. Kowe uripe kecingkrangan, kowe uripe keserakat tanpa entuk bantuaning para Pandhawa. Ketitik aku iso omong kaya ngono, merga omahmu ya mengwujute kaya ngene kae biyen tekan saiki ora mundak-mundak. pendapamu wis doyong ngulon ya ora dijejeke. Apa kaya ngono kuwi Pandhawa duwe rasa gatekake marang abdine. Ewa semono aku tak takon karo kowe. Kowe iki jane kena kemayan apa, kena gendam apa kok tetep suwita marang para Pandhawa? Wong nyatane Pandhawa tok suwitani ya ora ngundhakake karo uripmu Pandhawa tok suwitani ya ora ngundhakake derajatmu kowe ming dadi abdi kowe ming dadi batur ora munggah dadi tumenggung ora munggah dadi nayaka lan punggawa negara ngamarta coba saiki aku tak takon karo kowe apa kaya ngono kuwi duwe rasa ngatekake Pandhawa marang Semar lan sak anak-anake wah <laughs> wi lo dirungokke mar Ora mung wakon buru karo kekarepamu dhewe. Saiki tak takon, ngendikaning paman Sengkuni kuwi? <laughs> Kowe iki ora tau diwenehi apa-apa karo Pandhawa kok le senengmu karo Pandhawa iki nganti kepati, pati. Dadi abdi ning Pandhawa persasat tekan saiki ora ana undakane kaya kowe iki tetep nglesot ana ngarepe pendhawa jane sing entuk goleki apa. <laughs> Wah, pendhapa sepuro sepira taun iki yo malah pendhapa kok payone gendeng separuh, plastik separuh. Iki apa pantes dadi papan panggonane abdining pendhawa ingkang tuhu dadi satriya ingkang kondang kalugeng rat. Oh, oh, oh, bronjong. <laughs> Beranjang sapa? Bolo dupak. Iya iya iya. Iya pancen bener. Lah kuwi kudu tok gatekake, Mas. Oh, biyen-biyen nek kowe gelem melu Kurawa, biyen-biyen nek kowe gelem diboyong menyang negara Ngastinawa. Saiki wis ditretes sinten mripatmu? Wis nganggo jari ingkang sarwa prada, omahmu mesti wis mis... akeh ora mung siji nanging pirang-pirang gun apa sing mbok jaluk dening Koko Prabu Duryudana bakal dituruti ora kok sekeng kaya ngene iki ora kok melarat kaya ngene iki rayo isen isin ki Abdi Pandhawa kok ora duwe apa-apa ya bener sawah Tegalmu iki jembar Nek apa ya cukup wong pamer sawah Tegal yen omahe ora mingsro kaya ngene iki <laughs> Mangkir yen ta Sampeyan iki kula takoni karepe napa, sediane napa? Eh, ana dayo kok nacak karo sing di omah niku dayo cara pundi? Kula tak takon. Ana dayo kok nyacak karo sing duwe omah niku dayo cara pundi? Pun sampeyan saniki mang paring pangandikan. Perkara kula arep sekeng, perkara kula arep kurang duwe, niku kula sing nglakoni dudu sampeyan. sampean ora usah dadak nyacat uripe Semar. Ning nuwun sewu, mangkuli nokno ngilo karo gitok sampean dhewe. Ah, biyen Semar niku ora ora sulap karo gebyaring bondo donya. Semar niku mboten bereng karo gebyaring derajat pangkat. Oke, okay, oh, bondo duwe derajat pangkat nek uripe ora tentrem, uripe ora keh sanak sedulur, kedungsang-dungsang uripe nggo abrak apa kula tak takon. Coba kula tak takon. Ning nadyanto Semar niki wong ora duwe, ning urip kula tentrem, urip kula ayem. Ora dioyak-oyak karo butuh, ora dioyak-oyak karo napa-napa niku tumrap kula wis mujudake urip sing paling kepenak. Urip sing paling kula rasake iso manjing tentreming lahir lan batin kula. Ngoten lho. Apok mangsamu Semar ra mandi unek-unekke kowe, Pak. Oh, kowe. taunan ya aja aja engko engko wae gampang aku ora betah nek carane ngene iki daya kurang ngajar to iki ya wis ben kono kuwi wong di derajat wong di pangkat ki wenang unek-unek ki kok wis ora iso kaya ngono ora iso njerwan duwe derajat duwe pangkat wenang unek-unek ki wong sing ora sadar karo kedudukane kaya ngono kuwi iya ning sabar sabar ora iso aku ngelih Loh, ayo wis Aku anggere ngene gampang nesu soal. Ayo engko gampang, engko tak liwetke. Duwe wae. Njaluk kowe. Pun saniki mangkondo, mangendika. Nuwun sewu nek kula rada lancang. Mangendika eh pripun lan napa to sababe dene sampeyan rawuh enten karang kadempel. Kula tak nampa pangendikanipun Sin Ndoro Pati Sengkuni kanthi terwaca ngene. aku prapta ning Karang Kadempel iki diutus dening anak Prabu Duryudana. Ondene oh, anak Prabu Duryudana kuwi nampa sasmita. Lan entuk sasmitaning dewa yen to dewa bakal matedhake wahyu ing ngaran wahyu katentreman. Monggo ngendikaning sinuwun Prabu Ngastina. Wahyu katentreman kuwi nuwun sewu lho ingkang dadi lantaran Kakang Semar Badranaya. Mula tumuli aku diutus dening anak Prabu Ngastina. supaya sowan menyang Karang Kadempel ingkang wigati mboyong marang Kakang Semar rawuh ana ing negara Ngastina dadi lantaran tumedhak ing wahyu katentreman sediaku mung cukup kuwi lan upama Kakang Semar kuwi gelem diboyong marang negara Ngastina aku ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan nang yen to Kakang Nayantaka ora kersa diboyong marang Ngastina Nuwun sewu lho, ora jeneng aku meden-medeni karo Kakang Nayantaka, aku nggawa krawa segelar sepapan, Yen dijum saronaris ora kena, nuwun sewu. Paripaksa aku kudu meksa karo Kakang Semar. Yen perlu karang kadempel tak bumi angus supaya Kakang Nayantaka gelem prapta ning negara Ngastina. apa kowe? Eh, Bagong kowe sabar kowe. Kowe aja clandakan. Sing nang ngarepmu ki piyai luhur, piyai luhur. Arep piyai arep piano ora masalah. Iki menyangkut harga diri, Pak. Kowe dunake ngono kok meneng bae kowe iki semar asli wae Bagong nesu ring nesu. Meneng. Aku sing nandangi Pateh sengkuni. Eh, kuwi Pateh, ora wedi. Arep iki pateh, aku ra wedi. Patih iki nek omongane nyak-nyakan kaya ngono, wajib dibikem cangkeme. Napa? Aku wedi, wedi kono, mlebu ngomong ngono, krukup sarung. Gong, dadi masalah lho. Ya men, kaya ngono anake Semar gedhe dhuwur gagelakane ta ora. Kowe jaman nang kabeh. Kowe mau muni piye, Sung? <laughs> Sampeyan yo ora toto-toto. Sampeyan paring pangandikan orang gagas nek ning burine Semar niku enten anak-anake. <laughs> oh, pun mangsuke saiki kula tak golek rokok. <laughs> Nendi dur? Oh, kentekan rudun mana? Adune kowe wedi mboten? Mboten kula tenggo teng jaba. Bare ana omonganmu pate sengkone. yen bapakmu ora gelem diboyong marang negara Ngastina. Aku nggawa Kurawa segelar sepapan. Yen perlu karang kadempel tak bumi angus kuwi ya bapakmu gelem diboyong ning negara Ngastina. Sing aku tak takon karo kowe, ngono kuwi wis dadi omongane patih wae. Heeh. Heeh. Ngono kuwi wis dadi omongane patih ya. apik kuwi kowe iki nenggoni derajat lan pangkatmu. Kowe iki ngayomi ya wong cilik-cilik kaya Semar kaya aku kaya Gareng karo Petruk. Ora kok derajat pangkatmu iki meden-medeni karo wong cilik kaya ngene iki. menang po nggo sewenang-wenang. Pangkat mbok nggo godho, kowe ora manut karo aku tak hukum, kowe manut ora manut karo aku tak idhas sirahmu. Apa wis man man mawa jenenge Truk? Pantes, pantes. Aku nek ngene iki sok cangkemku sok keserempet. Hmm? Ngapa wis wangun? Terus saiki sampean nantang karo Semar. Karang kademel tak bumi angus. Kowe nek ngomong ngono-ngono kuwi kudu ngematke ini. Ngematke. Mburi ki nang Bagong apa ora? Aku ketualin ketua Linmas Karang Kademel. Dadi nek kowe ngrasani Karang Kademel arto gawe bumi angus ki padha karo kowe ngilani jadane Bagong kowe. wis nesu ngene iki wis ora wedi karo sapa-sapa. Aja kok menungso. Pait aku mung siji, aku bener. Nek aku bener aja kok menungso. Dewa mudun wae tak tantang. Hah? Ora percaya apa? Semar iki dewa. Bola-bali tak tantang. Ya Pak ya. Heeh. Iki sang hyang Ismanto. Eh, Ismaya, hah? Ismaya, eh, Ismaya. Eh, iki bolak-balik tak iki mergo aku bener bapak salah bapak lan nyatane ya ora wani ha komeng pate komeng pate kowe iki walah anane kowe iki nek ndek derajat pangkat kowe suwi-wiyah karo wong cilik kaya ngono kuwi tak omongi wis to kowe iki ora langgeng lek mudal duwe derajat pangkat ora langgeng kurang kurang bejane urang tutuk masa periodemu wis disogok rakyat saka ngison gledhak saka kursi. Muni wae. Bojo nyepelekke kawula ngene iki balaku akeh. Kansaku pirang-pirang. Nek cangkemku gelem elek aku merovokator wong sak karang kadempel. Kowe dikeroyok wong sak karang kadempel modar neng kene kowe seng. Gong kuwi pate. Ya men. Aku ora ngajeni karo derajat pangkate. Ora wedi aku nek patih kudune dibasani kok omongane sapenake dhewe kaya kernet. Saiki arep ngopo weh? Yen ngono kowe wani karo aku. Lho, cah iki piye to? Kenapa wis bengok-bengok kaya ngene kok darani ra wani iki piye to? Wah, SDM rendah. SDM ki apa, Gong? Susu telur madu. sumber daya manusia sumber daya pemberdayaan manusia ayo muni awe kowe wani mungsuh kurawa aja kok kurawa satus anake kurawa kon maju kabeh konsisan sisan groyok bagong nek aku nganti kalah karo kurawa ngelalu aku tanda aku golek wong kena corona tak sedot virusnya e. mati aku asli kuwi mati. Apa iki ra ngemati kok lakon ngene iki ra bola bali to. Kowe ngetokke Kurawa ya kalah terus to. Kowe sih arep ngetokke Kurawa. Kowe iki pati goblok banget iki. Wis takono iki sing rawuh dalang-dalang oke. Tau apa Bagong kalah karo Kurawa? Ora ono, ora payu wayang tak kandhane. Ning mesti menang ning sak gedakan iki durung karuan. Kana dibariske Kurawa. Tak trajang ijen mundur Purawaja dundang bagong. Iki mergaling pati. Ah, kowe iki kesuwen. Nek ngene iki mau langsung muni gamrane terus kowe metu terus suasana iki tegang. Pati klemak-klemek ora. Kono gawe lemper kono. Prek. Ate padhake wong rewang. Ayo mau mundur ora. mundur. Aku sing arep ngajar karo kowe, Pak. Wah. Piye kok? Ngedram pisan kowe ra kompak. Nuk nuk nuk nuk tang tang des ngono dadi laku ilang dadi ha eh, iya rapop sesuk 100 wae lho ha ah, ora kleru kok. Hmm, Cah edan. Panjenengan kan biyen, Pak. Kersane Bapak, eh, kowe iki ngono kuwi iki akibate apa ora tok pikir? Hah? Harpa kowe mentang-mentang kaya gendewa ning nek Kurawa 100 mangkat bareng kowe kalah. Kurawa iki satus pirang-pirang. Nek sengkuni ndhawuhke Kurawa ngobong karang kadempel. Telung kedheping netra karang kadempel kobong. Eh, kendel ya kendelne nganggo utek ora sak penake dhewe. Iki dinggo sirahmu gedene semono kuwi isine banyu apa otak? Adake sapi teng ya, Dr. Ayo. Ayo otak, ayo otak. Ha, ah, dene nek otak kudune iso mikir. Ora sak penakmu dhewe kaya ngono iki. Terus arep piye? Aku maju perang. Ijen. Ana ijen kalah. Ha terus? Ha iki anakmu ki mendereng kan ngapa iki? Petruk ngewangi gah. Aku ora ndi masalah kok. Mo nek kon ngewangi. Tru, ngopo? Kamu enggak sayang sama aku ya, Tru? Ya tresno ki tresno ning kowe ki sok kuwi lho kewanenmu iki kliwat. Dadine aku ki sok tidur-tidur ngewangi kowe. Engko aku sing ngrampungi Kurawa. Ah, kowe iki mung ngomong tok wong cangkeme jembare raja mak kaya ngono kok. Kowe iki mung suarane tok kowe sing tumandang aku, aku sing lara, aku sing ngrasake diajar Kurawa, gah. Aku tak ngasuh bengi iki. Truk, ngopo? Engko rasane urutanku wis. Ora mah. Moh moh. Reng, gah. Awes ah, mayang awan barang mau Kesel aku. Wis taktik sewengi. Naskahe. <laughs> aku ngetik naskah kok beranak dalam kubur. Ayo ora ono lakon wayang kok beranak dalam kubur ora. <laughs> Ngawur wae. Ayo piye? Kowe aja ming pungaplungo kowe. Kudu tanggung jawab. Waduh. Wit. Ngopo kok? kae wong telu sing dene mburi kae ora dimanfaatke. Sopo? Lho, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena. Jur maksudmu? Ora iso dijak dijaluki bantuan wong wis saguh gawe tentreming karang kadempel. Aku mau matur, aku mau matur. Eh, aku ya mau matur. Tomong. Thank Antasena kartok kaya ngendi? Nah ning gone. Bagong kidan diret-eret ora iso ditras nek ditancepke. Ah ditancepke gone sampean angel. Sampean ki canong kok ditancepke angel ora jamak-jamak. Pun iki mamon. Yo. Enggak iki. Ah, malang kerik. Yo. Ndoro-ndoro seno yo manut bae yo. Aku komandan Linmas e. Ha ah, iya. istana apa Bagong? sampean wau teng mburi dong apa? Jagongan karo Kakang Mas Antarjo. Karo Dimas Antasena. Ngrembug napa? Kowe perkara perkaraku kowe ora perlu ngerti rembugane Gatukaca Antarjo Antasena. Ha, sampeyan mundur wau sampean prisa mboten sing rawuh neng Karang Kadempel. Sopo Bagong? Sopo Egong? pateh Sengkuni. Iyang pateh Sengkuni. Heeh, eh anu iya. Ya. niate Semar ora kleru ora salah ora luput Ardi pateni karo Pate Sengkuni Pate Sengkuni teng mriki wis gawa pedhang Semar ardi bacok nek mboten kula sing temandang Wah Semar mati dina niki sira lho. Santai. Engko oh, yo tegel-tegele goreng. Teh ora seru-seru isih siji e. Mendak ngomong-ngomongke. Kong. Sing ngomongke mau bener. Asli yakin. Marep kowe gelem ora boyong nang Ngastina. No. ora gelem tak sabet pedang tugel sirahmu semono terus kula gudak mangke gundul kula piye glangsaran mlayu mundang kurawa ketoke kok matamu ki mata ngapusi biar pun aku tak takon karo kowe gongke kowe jane wong tuwa apa bocah Nggih wong tuwa bocah semene ngentek-entek ke susu. Kowe mau omong piye? Omong napa? Omong nek Eyang Pati Sekuri ngagara-gari bapakmu ngau pedang, ngono to? Lho, Sekurine muni piye? Kowe mbok aja gawe-gawe. Sing nyekel pedang ki sapa? Ora ana wong nyekel pedang kok kowe senengane gawe-gawe. Lho, mak klap mau apa, Mak? Hah? Kowe ngene ki mak klap kae pipa rokok dudu pedhang wah nggih pipa dudu pedhang lha terus iki piye piye iki sudah perang ora piye iki mumpung wis ana pencerahan lho iki butuhe aku ora perang ora apa-apa ning bapakmu kudu tekan negara Ngastina dadi srana tumurun ing wahyu katentreman oh genah perang iki pun mbot pun dantemi mamon lho dantemi perkara ne apa genah boyong bapak kok nek bapak ora gelem sampean arep ngobong karang kadempel, Ha iya, pancen ngono. Yo, pun cetha to. Lho, nek perkara karang kadempel ya wis, kuwi dudu perkaraku. Kuwi perkarane wong-wong karang kadembel, dudu perkaraku nek aku mbelani bapakmu Semar. Nek nek perkara karang kadempel ya perkaramu, perkarane petuk, perkarane gareng Yang aku njaluk ngapura. Nggih, padha-padha. Diar kowe. Kapok kowe. Dek. Hmm. Maju sik utengku lho. Iya. Yeah. nuwun sewu gandeng Ndoronto sinapun mboten mbiyantu kali kula nggih kepeksane kula sing belane karo bapak nek ngono kowe wangkal ora menehke bapakmu tetep kula ajeng wangkal nek wangkal wani karo Kurawa biyen wani saiki wani Mbah ayo buktekke anak-anak Semar Kurawa menang sapa lakon mati dening Petro Panggao tak ayoni Ndoro Kartomarmo Surtayu Betruk kowe nunggul mboten nungkul nek wis tekaning mati lakon penjaga monggo mati woi diat udar kowe Dumogati dacal kepala nyotok pitelu. Kowe lajeng dadak geleleng pacamu gembilo cilahmu. Ketemu kalau pengelan halya Dulmogati. Cenopati Negala Ngastina. Terus sampean tindak mriki ajeng ngelablak kowe. Napa? masangi blabak? Ngelablak. Ngelabrak kula. Heeh. Nek kalto malmo cul tayu kalah karo kowe mempel. Hmm. ning dulma gati iki cinga-cingane Ngestina. Apa cinga-cingane Ngestina? Lah mega tak klethak cilamu tak gluwak dadamu jebol. Rasaku kean cangkem. Sing dadi nyatane. Tiwas bengok-bengok ora tak gajul pisan semaput sampean malah isin. Nyoba wae piye? Nyoba wae piye? Yo lah ngono. wong tantang-tantangan yo lah terus nganggo mendelik matane kaya ngono kuwi. Ha jeneng tantangan kok rentu untuk mendelik mripate. Cing dadi nyatane. Oke. Sampeyan mriki aja napa? Melablak kowe. Yo. Mangantem sing sak banter-bantere. Neng nganti kula sambat, gedene kula semaput, meguru karo kowe selawi taun. Yo. Wah, jigul pamel tenan ya. pamel, pamel, pamel. pamel. Gembilo gleleng, ora gembilo gleleng ning nyatane nyo. Mate kowe nyo. Modal kowe. Ica lolo jempolku suwe-suwe nek jalan ning ngene. Celo, drame iki celo bae. Dis ngono, nek bedang kok tak tuku meneh. Nah, gene iso celo, nek ora iso celo ndase ngutut delam. Ning ngeplak wis lolo, dates-dates lho. Nah, Modal eh? ya no Wah, mati jeneng kok. Ora apa-apa, Petro niku nek ngene iki mbojo kanggo tangan, ngau glugue ora apa-apa. Pamel tenan kowe. Ha. Ah. Nek tak apuci. Nyamburi wae piye? Kok Oke, tunggu nang ngene. Aku duwene iki lho, Dul. Wis sakaremu, sakaremu. Iki tau tanggo ngethok wit kambil pitu sedina ora rampung. Hmm. Ora rampung kok pamer ora. Atos, atus Ayo wis ben. Nyo. Ciga cilamu. Nyo. Dewek. Oh, Dewek. Edian eh, kulitmu kenyal. Eh. dilonokke melu lono dilenekke melene padha karo dudut katut durung ludung ha iya mati aja napa golek pucukane ya aku kalau kalau kowe wilang bebalang, wah nganggo kampak oh, clewet mutel wah kucilahmu saka apa to saka sirah tenan tutuk cecok, waduh pusaka kok warna-warna sing telake iki nek nganti aku kala kala kowe megul kalau kowe 30 tahun gitu lho. Lah kula selawi sama 30. Ajake 5 tahun. Kampleng candel dai matu. Ora ambil silahmu. Awang saka wersi kowe kula ora apa-apa kok saka sepon kaya ngono. Aja ngece. Iki lho entuk nang alas loban. Waduh. Alas loban kok entuk sandal. Kok ni wong numpak bis keling. mati kowe mati kowe mati Nah wonten sampeyan niku suwani maju ya mesti serep ya. Jelas. Genti kowe. Waduh. Aku ngrasake lolo gedhe cemabut megulu karo kowe. Yo. Kene mengko ya ngono. Sing niat lho, aja semblono Sing niat ning betu mantek aja. Yo. Dian Nyo. Ora apa-apa. Nyo to, nek ora percaya. Nyo ora percaya. Kula kok pengen ngampleng cengel sampean. Kita kok pengapsane nggon cengel. Oke, tak silahkan. Nah, ya ora Ayo, ora percaya ge dikambleng lah masalah. Hei. Nganti aku cilik ngacake lolo gede aku cemapot. megulu karo kowe celawe taun, Tru. Ah, le rada abot ning rapopo. Ha <laughs> Ndara Dursasana ya. Prajurit <laughs> cilik-cilik Kurawa cilik-cilik tak undurke memper. Nah, aku ayo grangane to. Nuwun sewu arep sampean gagah gedhe dhuwur ning kula tetep mboten ajeng ajri kali sampean. Ora wedi, mboten. Sing dadi nyatane ya apa aku sing tekaning pati nderek. Ayo jajal ning kene. Nuwun sampun nek kula kurang ajar karo sampean, Ndara. Nggih. Sing abot dhewe ya ming kae. Nek kurawa liyane aku iso nandangi gone nek bareng kae lho. Wonteng teng jotos tos. Banteng jotos ciwit pangeting bengkal. Enak dikenali opo ora isin. Monggo ditonton piyai karang kadempel semene akeh kok adik iki jagoan kok ming dibanteng teng aku ya gumun eh. Aku yo ngantem lho sira monggo. Heeh. Hmm. Pas ndol dil. Ora apa-apa tak antem dil lho. Aku disalip ngene lho. Baning ora oh, toyo. Ora kuat e kok. Arep bales ya aku. Arep bales, arep bales ora. Ora kuat e kok dadak arep bales ora. Iku karo aku nek ora mlayu nek ngersani Drontosena ora njaluk sak biantu Drontosena kalah kok. Ana isa gelem bantu e ditangisi. apa ya de sambat Opo ndoro terus arep tegel karena kadempel di biyuki batang sedo karo soto kulawa ana wis sing maju ana wis sing matur kowe nek nangis wangun aku ki anakku mati wae aku nyetel dangdut ya setan kono mangkat kono Gus Darata Seno Kedrawasan iki kula petra karang kacempil bumi angus jara ora lagi sakjeke urip iki aku ngruh kowe nangis nang mboten kepeksa mboten ajeng nangis kula niku haram meneteskan air mata lambimu Draw tok kon ngopo? Kurawa ngamuk. Sing ngamuk? Ndara Dursasana. Terus aku tok kon ngopo? Aman belani kula. Mo. Nah aku tumandang musuh Pak Di Drusasana, aku dadi anak sing murtad. Wong kae Pak Diku. Tur kowe ngapusi karo aku, ha to? Ngapusi masalah napa e? Kowe mau wis goro karo Kakang Garo Kaca karo Kakang Torjo. Jare Si Mbah Sekuni nggawa pedhang arep nyabet gulune bapakmu. Ngapusi ora? Nggih. Kenapa ngapusi? Ngapusi ning apik kedadeane kok apik. Sampeyan kalih kula kudu duwe semangat ngadepi para sata Kurawa ning rasa dak perlu ngaku ngapusi. Nek sampeyan ora tapusi, sampeyan mboten ajeng belani para putra-putrane bapak klebu kula garing kalih Petruk. Kalih Karang Kademel mboten ajeng mangbelani. rasa data bu apusi aku belani kula sampean niku kulino ngapusi arep satriya ning sampean niku kulino ngapusi lambemu lambemu juga tak totok lu, kowe omong-omongan apik-apik kok ngunek ke belani lambene saiki piye saiki kok kon piye kula diwangi aku ngewangi kowe gelem nek pancen kowe wani tenan kowe maju musuh Pak Didrosono aku wis maju oh kalah wis teman-teman oh wis wah iki mau ana ana HP tak video. Tak tuduhke sampeyan namane jenenge Maide. Ra nyenengke omonge. Jenenge nyenengke golek wong liya kon ngewangi. Ya wis sampe wae nyenengke nyenengke tenan. Nyenengke tenan sampeyan kujan. Wuh, gemeske pokoke. Wong kok cangkeme mencla-mencle. Wis tak ewangi. Ning ora aku sing kemandang. Terus aku tak mancing ning awakmu. Teng ri? Heeh. Hmm. Carane? Ayo mlebu ning awakmu. Wah, cuma bedah. melebu ki ora kok mlebu kabeh. Wah, nek aku ya tak kabehke. Rugi kaya. Maksud iki ora mlebu sak ragane. Terus mingsuk makutok mlebu ning awakmu kowe engko dadi wong digdaya. Yakin? tenang, Serius? Iya. Carane? Liwat pundi? Liwat cangkem? Ha, ha. Ora. Napa liwat buri? Buri niku ciut ning ombo. Enggak kemon. Moh. Ngampet ambegan. Nen, ngampet ambegan. Hmm. Wis, kowe meneng bae merem. Nggih. Kok isih melek? Telapuane cupet ya. Idepe iki cupet. Ya wis, ngampet ambegan. Hmm. Wis aku tak mlebu ning awakmu ya. Hmm. Wis mlebu ning awakmu kowe engko mungsuh Pak Didrusono nek lumrah mesti menang. Heeh. Serasa kuwatir. Aku tak mlebu ning awakmu. Kowe engko iso apa-apa? Heeh. Wis ngono wae ya, Gong. Toto-toto lahir batin. Ah, selamat modar. Omong wae ora. Ya njaluk ngapura, wis kek ngempet apegan. Heeh. Tansamar samar pamoring sukma sinukmaya Winayu ing asepi Oh Gong hmm. Wis rampung Mbon wis lho Dem Nanti ya, Truk? Ora ngerti. Ilang kok jukane. Manjing ning awakmu sajae. Gus, apa? Penteng ndero? Wis. Nek panas asine durung kowe, Gus. Lambe ora. Men sili. Sili. Wis cukup ning kene, Gong. Terus niki daya kekuatane? Kowe iso digdaya. Yakin? Yo. Kowe iso ngopo-ngopo? Iso ambles bumi, iso mabur. Wah. <laughs> Geleleng aku yo. Nyok cembulmu. Matke. Nek ambles bumi carane pripun, Den? Sikile gedruk lemah ping telu, niat ingsun ambles bumi. Mesti sun ambles telenging bumi. Matke. Hmm. Kok urung iso? Ngampet sing tenanan. Aja terpecah pikirane. Oke. Okay. Tru. Hmm, gleleng kowe, Gong. Heeh. Butuh tela ora? Ora. tak colongke mesake lah urung arep tok dipanen kok wis tok totoli wedan mayit po truk moh iki lho pirang-pirang sarean e heeh ora ning kono kok ndak kuwalat ora iki arep benake ana sing madhep ngetan lho Kuwi paling pengen omong-omongan karo jajare iki paling. <laughs> Aduh, Wah, bajigur sapitan ya, Tro. Syukur ora ya. Munggah, munggah. Wah, hebat. Wah, padahal sapitan kampung iki. Warna werna. Jedel ah. Wah, wah gleleng tenan wae. Ah iya, iki nek musuh kula dinapa-nampake ra apa-apa. Ora apa-apa, kowe diantem ya ora ngrasake lara, dipateni ra iso mati. Wah, batene dobel terus. Heeh. Ah, ah. Patene ra iso mabur ya iso. Iso mabur ma. Oke, carane nyewa suwiwi. Oh tak plotot. Tak plotot lho. Kok sembrono kowe? Hmm? Hmm, kowe hmm, gong. Omong cengah nangan. Takoni kon mabur iso ora kok nyewa suwiwi. Ih kowe he he he. Aku metu lho. Engko sik kae urung barang metu nek. Takoni ora. nek arep mabur sikile gedhuk ping telu. Gedhuk, gedhruk wae gedhuk, gedhruk. Niat ingsun mabur. Iso mabur dhewe? Iso, wis to percaya aku. Aku nang kene iki ngekeki kekuatan karo kowe. Oke. Ora <laughs> pengen lho, ora. mabur musim hujan bledek ndasmu. Sampe bledek mboten ora. Petruk iki cangkeme elek ora. Wis ben-ben kesamber. Wah ya, krungu lho aku. Ih kowe gonggong. Saya terus. <laughs> aku arep nang Kalimantan. Wah, geleleng tenan bakung iso mabur bareng. Ah, ngantel ora. Lais nggawa pemean pirang-pirang to kae. Aku goleke jaket kulit, Gong. Gong, hei, eh, goleke jaket kulit. Oke, santai wae. Ukurane apa ukurane? Ngarep colong kok dadak delok ukurane ora. Sik, Truk, lu mandek ning kono iki apa? Sik iki ana kamar mandi ra ana gendenge. Wah, wah, wah, Truk. Aduh. Truk, ora sida ning Truk wis. Piye? 60 ke atas. 60 60 tahun ke atas, Tru. Wis gawa bel. Gawa bel piye teng klinding. Turun turun turun turun. <laughs> Sip pokoke. Ora kurang golek ndoro kae. Tak maju ya, Tru. Maju, aku nututi gong, ya. ngopo terus mboten sindene ngelik kok suwuk nganti isin ayo ngayu jane apike ngeri kene isuk sak nggon-nggon gelem jak mandek sak nggon-nggon gelem nggih ku iso nafu no yo mengerti Pedro tak kira nek anu karawitan barang kok iso ngerti suwuk ora ana apa Doronto Sino ngasupi awake bakong-bakong dadi ampuh kula dang supi Dang slo piye? Awake sampean mbuh awak kula. Glep ngono. Ben kula iso ampuh. Sarana sukma. Lah nggih sarana sukma. Nggo ngajar Kurawa. Yo, ora usah kuwatir tak mlebu ning awakmu. wis ora gayeng. Kula iso ambles bumi, iso. Terus kekuatan kula, kowe iso nyembur kaya ula. gawe melonyoh ndasmu kowe, Gong. Anggere ah, pamer tak <laughs> ngono nglothok kulite ora. thank bajake mentas meguru anyar. Rasa kokean gunem sing tanpa guna dirsa kowe mau ngajar aku to banting ting. Aja tas jas, banting, aja tas, jiwit, kempal, bengkal. Bengkal. Hah? Saiki wayaning mangsa kala kowe du ngerti cantik dayane Bangkong. Wah, ayo nek pancen kowe nduwe kekuatan, tokno legane ngatiku. Weh, kowe arwani karo Bagong. Hmm? Rakon lho. Lho. Ati iblis motor, wah, ata. Mundur. Titi ketok kekuatannya anake Semar. Wah, <laughs> Bagong kok mabur. <laughs> Teratapan hatiku. Ora mundur mesti warna-warna eh, werna pokal kawene Bagong. <laughs> Mana di mana matanya. Ngapunten. Ngapunten. Nuwun ngapunten. Bagong, Pak. Bagong. Eh, wedeni, Pak. Bagong apa? Kowe iki karo Pangeran Pati kok kalah karo Bagong. Kowe iki kadang nata kok kalah karo Bagong. Nek cara aku isin sengkino, eh sengkune. Weh, ada temples dening aku kaya iki sapa awakku dibreseke nang lemah sak wudul iki sapa iki apa ora gong ora nang kono ta kowe marai kleru aku mau medasku kok nimbles ki iki kok iki lho kaya ndase padha dasmu kuwi ndase padha aduh petro aku kapok aku gak apa-apa, Tru. Weh, ketok apa kowe, Tru? Tak pendem. Lho. Iya carane le ngeduk juga kan. Aku ora ngeduk juga kan aku Kang Slupan Ndoro Antarja. Wah, wow, ngeleleng kowe. Ning kowe iso mabur. Ning nyengget kowe iso. Ya ora sengget-senggetan damai pokoke. Sing diajar sengkuni ade aku celna. Aku kapok. Ayo. Jare mati tanganku ra iso nyekel sirah. Petro, Petro aku celana. Bagong aku celana aku tak melayu Petro aku celana aku tak melayu ana. Wis lunga ta, Tru? Wis lunga dengkulmu mlecot. Wis melayu kok lagi nimblis Aku enggak sengaja. apa sembur aimu asemu iku ngemot pestisida ora kok didoni kok panas banget ora iso omong to Kang Slupan Ndoro Antarjo mlane aku ayo heeh heeh terus terus terus heeh heeh terus Mboten rasa Kang Slupan idumu wis mambu banget to. Apa meneh Kang Slupan saya lek kemranya sira. Kowe nantang aku wae kowe salahe Aku Ora bakal wedi karo kowe. Nek carane kaya Aku ya ora wedi wong kowe mau nimbes sirahku bola-bali kok. Oke, ora masalah. Sirmu piye? Ayo. Lek nopan wae timblis tening aku kowe. Edo <laughs> metu, Gong. Sok nenek metu ya omong. Ora meneng-menengan. Sengit aku nek meneng-menengan kok koyo kaya piye ngono rasane. Mesti lho pono kawan kok mesti koyo ngono ya Dimas Rao. Oh, aku dikon karo Bagong kok, Kang. Sisane ngro singkirke ya, Kang, yo. Aja nganti ana sing sisa ning karang kadempel. Ayo, yayi tak derekake.